Book 2 97 97 97คำสันธานสี่ Сврзници 4 Сврзници 4เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Той заспа, иако телевизорот беше вклучен. Тој заспа, иако телевизорот беше вклучен. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Той остана уште, иако веќе беше доцна. Тој остана уште, иако веќе беше доцна. เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Той не дойде, иако бевме договорени. Той не дойде, иако бевме договорени. โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Телевизорът беше включен и покрай това той заспа. Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа. ดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште. Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште. เรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде. Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде. кап рот. Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил. Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Iako ulicata je lizgava, t ว j vozi brzo. Iako ulicata je l i ว g a v a toj vozi b r เขาขี่จักรยานทั้งทั้งที่เขาเมา i a ก o to je pijan, toj vozi v e l o s เ p e d Iako toj je p i j a Той вози велосипед. เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถ Той нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил. Тој нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил. ทั้งทั้งที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว Улицата е лизгава, и покрај тоа тој вози така брзо. Улицата е лизгава и покрај тоа тој вози така брзо. мау, го เขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот. Тој е пијан и покрај тоа тој го вози велосипедот. เธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Та не може да најде работа, иако има студирано. Та не може да најде работа, иако има студирано. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Та не оди на лекар, иако има болки. Та не оди на лекар, иако има болки. เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามตาคูปูวาอัฟโตโมบิลอีอาโกเนมาปารีตาคูปูวาอัฟโตโมบิลอีอาโกเนมาปารีเธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа. Та има студирано и покрај тоа та не може да најде работа. เธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Та има болки и покрај тоа та не оди на лекар. Та има болки и покрај тоа Ta ne odi na lekar. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ Ta nema pari i pokraj toa ta kupova automobil. Ta nema pari i pokraj toa ta kupova automobil.